oltmish to'rtinchi qo'l ostidagi xizmatchilarni qandoq tutish kerakligi haqida qo'l ostingdikilarnimi yaxshi tutqin yemak ichmak bagin yirtiqini yama kuchiga yarasha yuk ortqin qodir xudo sandini hisob oladi ularga ortiqcha mushaqqat yetkazma shundoq qilganda xudo uchun ajr qilgan bo'lasan ularning hammasimi xudoning qullaridir ulağı zulm qilib o'zingga davzaxni amma. Sen ulug' martibalik ular bo'lsa sandin kichik ulug'lar kichikka shafqatlik va xushmuomala bo'lishi kerak ulug' martibalik bo'lganda ko'ngilni kichik tut ey o'g'il ulug'qa kichiklik yarishidi aql farosatliklar sanga nima deydi angla bu so'zga amal qil ey bilimi kang agar sen xalqqa ulug' bir bag bo'lsang diling va tilingni kichik tut o'zingga foydaliq o'zingni unutma yo'lingdan yengilib qolma baxt va salomatlik yo'lini etib qo'yma uy joyingni bak pokiz ozoda tut ey qo'li kang sehi sanga baxt davlat keladi osh taom non tuzingnimi kang qil yaxshi nom qozinasan baxt sanga yor bo'ladi kirimingga yarasha chiqim qil chiqim bo'lsa darhol kirimingga nazar sol ilm birimga abjil yaxshi bo'l har qandoq vaqtda ilm birim qilsang yo'ling ochiq bo'ladi ba'zida qo'ling qisqilik qilsa kishiga hojatman bo'lma ay mard botur seni yaxshi ko'rguchilar anglaydiyu yordam qilolmaydi seni yaxshi ko'rmaydiganlar tinmay kuladi yo'ldosh do'st qarindoshlar oldida e'tiboring qolmaydi buning alimidan ko'ngling zidi bo'ladi odamlarning yaxshisiga oralashib munosabat qil odam bo'l va odamlar orasida yasha sherik ishlarga aralashma melingni qo'shma pushaymondin qizil mangzing sarg'iydi cho'ng yo'lga yaqin yaga o'jay sanma ziyni tigidu buni yaxshi hisobga ol Bekke va toshqin daryoga qo'shni bo'lma saroy qo'rg'iniga yaqin turma ay ko'ngli tuz bu uch qo'shnichilikdan sana foyda tegmaydi uning ziyni tegsa amal bo'lmaydi uy olmoqchi bo'lsang qo'shnisini so'ra yer olmoqchi bo'lsang suyini so'ra yomonga qo'shilma sog' salomat bo'lasan huy paylingni to'g'ri tut tulpardek javlon qil boringga qanoat qil bag nomini ol g'am qayg'uni qisqa qil shodliqqa yuzlan o'limingni unutma sagak bo'lasan egangni unutma ko'zing ichiladi ehtiyot bilan so'zla qayg'u ko'maysan kunlaringni behuda o'tkazma pushaymon qilmaysan ortiq takabbur bo'lma tetiqsiz bo'lasan ortiqcha piqsiq bo'lma nafratga qolasan odamga odamgarchilik qiladigan dili kamtar kishi nima deydi angla yaxshi nomga ega bo'lay desang sehiy bo'lishga bak diqqat qil erkin odamni qul qilay desang ro'shanki sehiy bo'l mol tarqitib ba o'lishingni ado qilgan bo'lasan kunlarning birida yuksilib beshim ko'kka yasson desang hamma ishni ko'zitib bilim bilan ishla nomingning dunyoga tarilishini xohlasang musofirlarga yaxshi qara noming tez tarqaladi rohat farog'atni o'tay desang g'aflatni tashla ay xushbeil xudoga ibodat qilay desang vujudingga bo'ysunma buning ishkini at jimi yaxshilikqa yetishay desang vujudingni qisib tut havoyi havasni bos taqvodor kishi bak yaxshi aytgan bu so'zga amal qil ay shosh yigit vujudingning orzu tilaklarini qondirma vujud orzu tilakiga yassa egisining beshini yaydi uningga yaxshilik qilsa u yomonlik qiladi uningga yomonlik qilgandila ilojisiz bo'ynini egidi o'gdilmish so'zini tugatdi va dedi ey qarindosh avomning yo'sini ana shundoq bo'ludi bularni so'zlab badim san anglading buni tushungan bo'lsang endi so'raydig'ining qolmagandu o'dg'urmishning o'gdilmishga suoli o'dg'urmish javob berib shundoq dedi ey tuz ko'ngil buning hammasini angladim sandan so'raydigan yana bir suolim bor unimi manga echib aytib bagin man kishilar bilan aralashsam ular bilan xushal xo'ram berib kelish qilishim kerak shubhisizki meni ziyofatga taklif qilishidi manmu ularni taklif qilishim kerak ziyofatga qandoq berish va qandoq yeyish kerak taklif qilsa qandoq chaqirish kerak ey do'st bunimi manga ochiq aytib bersang bu ishdanmi bahramand bo'lay